داخل کتاب صحیح مسلم و احادث صحیح یاس کے کسی کے روز شوال روز شوال اور بھی رسا چجوری تو ہے سمجھے کسی کے رمضان شش روز دنبال دنبالش فرستان پین صورت کے ہر روزی هر روز روزه ده روز حساب میشه سی روز سیصد روز شش روز شست روز سیصد روز و ماهای قمری که حساب روز میاد ماهای شمسی هم که شست و شش میاد پنج میاد ماهای قمری سیصد روز میاد رمضان روزه گرفته با 6 روز شوال اضافه کرده بهش میره ثواب یک سال کامل حدیث صحیح از قابل انکار نیست اونهایی که در انکار میکنن اونها میگن جاهل بی علم آیت این نقطه توضیح بدم در مورد خود علم حدیث حالا چیزی که روزا خیلی زیاد شایع شد داخل بازار چی میگن برای من از من خیلی میپرسن پیامبر که میزنه یک حدیث بیاد چی یک حدیث بیاد پیامبر فرموده این کار تو بکن یک حدیث بیار سائل کیه یک شخص بی علم یک شخص جاهل و همیشه از چه استفاده میکنه از ایران سیل گوشی های دزدی گوشی های مال خلافکارانشان چون اگر از همراه استفاده فورا گرفتی میشیم شخص روی کیه راهی هست باید مشخص شدنش از خطای تماس میگیرن تا کسی الان چون که مال خلافکاران اونا که میترسن اونا چیزی ندارن اون چیزی داره مرد تماس میگیره مسئله داره این سوال باید چجوری شد هم جوابش از چون که میترسه چیزی نداره از باید از خطا گمنام از جایی که کسی نشناسه تماس میگیره از خط مردم اگه یک حدیث بیار دعا بعد از نماز فرائض دست جمعی جایزه پیامبر گفته بکنید کرده این قید شرط گذاشتن و پیامبر گفته بکنید اینطوری بکنید به صورت بکنید اینطوری کرده اینا شرطایی که افراد اینا شیطان الغا میکنه کسانی که میخواه از علم فرار کنه و هیچ راهی نداره از اینا استفاده میکنه کسی چیزی میدونه یا تو بحر کاره از چیزا دوباره چیزا نیست چون علم حدیث بین صورت نیست استنباط علم حدیث استنباط احکام از قرآن و حدیث به صورت نیست که آقا تو یک حدیثی بیاد درست باشه صحیح باشه پیامبر گفته باشه تاکید کرده باشه کار انجام میده. آیا استنباط کار بین صورت علم حدیث به صورت اینا در شیطان الغامی برای فرار کردن شیطان راهنمایی میکنه که شیطان راهبرش باشه از بهتر نمیشه چون که استنباط از احکام قرآن به چندین صورت عبارت الناس اشارت الناس اختزاء الناس اینها بغیر از این که خیلی ها نمیفهمند فقط گفت پیغمبر ملاک نیست عمل آیا عمل پیغمبر ملاکی نیست آن حضرت کاری انجام داده نگفت انجام اما خودش انجام داده اگر ما راه کردی اما ما بدات اهل بدات شو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الله بيجي قل ان كنتم تحبون الله إيه، پیغمبر بگو اگر شما الله را دوست دارید فاتبعونی از من پیغمبر اتباع بکنید اتباع در چی؟ بعد میگه ما میگی حدیث چرا میگن بعض جاهل میگه از قضیه فرار کنن چون در چند جمله پیامکی اومد میگه شما گفته اید خیلی محترمانه شما فرموده اید که دعا و دست جمعی بعد فرایض بدعت نیست لطفا یک حدیث صحیح با سند با شمار حدیث با حواله کتاب بیارید پیغمبر گفتی کار انجام بدهید این هم میخواد که ما رو خام کنید گفت طور نیست سیدی میگی دیگه کن علم حدیثی رو نمیگن حدیث چرا میگن حدیث میاد که ما وظیف نبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او صفت او تغریر هر چیزی که به طرف پیغمبر منصوب کرده شد از قولی از فعلی از سکوت پیغمبر جای کار میشه هر سکوت میکنه از سکوتی از صفت پیغمبر نبی کریم طوری بوده به اینا های میگه حدیث این حدیث دینا میگه حدیث اگه نبی کری کاری انجام داد این میگه حدیث یک کاری در جلوش انجام گرفت سکوت کرد این میگه حدیث گفتم پیغمبر به این صورت بوده شکل مبارک به این صورت بوده این هم میگه حدیث تنها حدیث نمیگن که گفت این کارو بکن استباد احکام غیبی به این صورته البینی سوره کسی بیاید بعدم ما میگه حدیث صحیح از کجا میدون حدیث صحیح صحیح نیست برای صحت حدیث شرایط خیلی سختی هست مثلا امروزه قاقای شروع شده میگن بخاری هم صحیح نیست همونهایی که دم از کتاب الله سنت رسول الله میزنن اعلام کردند میگن داخل صحیح بخاری احادیث ضعیف گفته حدیث ضعیف هست کدوم حدیث زیب داخل بخاری ہم حدیث ما استنباط میکنیم این یعنی هر چی ما گفتیم بخاری همین میگه ضعیفه هر چی نا گفتم همین صحیح در حالی که بل اجماع امت علماء اتفاق دارن که کتاب سید بخاری اصاح الکتب بعد کتاب الله این اجماع علماء کسی میتونی رد کنه بیس سوره اللہ شروع شده غوغاها داخل بازارها که این کیه رهبریت کی میکنه رهبریت شیطان هوای نفس اغیار دارن رهبری میکنن ما فقط بازیگر صحنه ایم یک حدیث بی صورت بیار مردم اون حدیث بگه بین میگن استنباط بگه صورت صورته استنباط احکام بی صورت می. ما داریم نس داریم عبارت و نس داریم اشارت و نس داریم اقتضاء و نس داریم داخل قرآن وجود داره چیزها الله تعالی سوره اشاره کرد بینا بحديث سے وقت فاتبعونی دو جا اللہ تعالی دو چیز بھی گئے یک جواب بھی وما آتاکم رسول فخذو وما نهاکم عن فانتهوا هرچی پیغمبر به شما داد اونو بگیرید و هرچی گفت نکنید باز داد از اون باز بیایید این شد چه قولی قول پیغمبر جالب چی میگه قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی اگر اللہ دوست دارید اتباع بکنید اتباع پیغمبر میکنی یعنی از افعال پیغمبر نه تنها گفت گفتارش هم از گفتارش هم از افعالش اگر نبی کاری کاری کرده نگفتی اما کرده امین بدعت کرده پیغمبر ما داریم از اون هم بهتر شدیم علیه از بالله از که داری تقلید میکنیم ما گذشته از این بعد بالفرض بدعت تعریف چیه تعریف بدعت چی میگن بدعت را خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم تعریف کرده من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد هر چیزی را وارکاری را در دین ما کسی وارد بکنه که جز دین ما نبوده فهو رد و مردود است بدعت است این تعریف پیغمبر کرده اگر یک بار آن حضرت انجام داد پس من احدث فی امرنا نشد چرا تو یک بار اول خود نبی کریم کرده بله یک بار ثابت بشه خانه دست بلند کرده دعا کرده یک بار ثابت شده دست بلند دعا کرده یعنی چه این بدعت نیست دیگه این چون یک بار خودش کرده ما رو یک بار میگیریم زمانی هست که یک بار هم ثابت نباشه دنبال چی میگردن تعریف که برای اونها کرده خودشو دارن در میاره تعریفی که نبی کریم کرده اسلام کرده و کار پیغمبر شد درسته اما متاسفانه زیل دوری هر کسی هر بازاری افرادی رو من میشناسم که با خود من بحث کردن نشستیم چند روز با هم بودیم شاهد هم دارم شاهد هم در با هم بودیم افراد اصلا نماز نمیخونن نماز ما داری نماز میخونیم جماعت میخونیم عصر میخونیم مغرب میخونیم عشا میخونیم ظهر میخونیم اگر با ما هست بحث میکنه قرآن حدیث یک رکعت نماز هم نمیخوره خدا را هم سجده نمیکنه این شده هوادار دین نماز هم نمیخوره شاهد داریم ما بابا بودن این نفر صد نفر شاهد صد نفر ما صد پنجه نفر بودیم حداقل صد نفر شاهد داریم داخل قضیه بحث میکنه نام قرآن نام حدیث بحث به اما یک نفر هم نیست نماز هم نمیکنه ولی نماز پیشش رفتم اصرار کردن گفت نماز لباس کسیبه گفت همین صورت نماز تو بخون لباس نداری آن آمده دنبال چیه این ها هر کسی گوشی داره از این گوشی خانوما گوشی بزدل این راسته بگید پیامه که بزن یک حدیث بیو صورت بیار و کارتو حدیث حدیث بعد یه نگاه میکنید حدیث صحیح ضعیفه اگر به صورت کس دنبال حدیث بگرد هرکس دنبال بهانه بگرده و دین کنه چرا یک حدیث است بخاری قبول داره همون حدیث کسی قبول نداره شخص میا خود امام بخاری رو زیر سوال میبره شخص میا امام مسلم زیر سوال میبره شخص میاد ابو داود و ترمیزی و نسائی زیر سوال میبره دار قطنی ابن حبان زیر سوال میره زیر تیغه علما رفتن شخص میاد شافی رو نقد میکنه شخص میاد مالک رو نقد شخص می ابو حنیفه رو نگو میکنه پس کسی نمانده می ها فلانی گفته ضعیفه پس خلاص دیگه نگیر گفتن بخاری هم ضعیفه گفته بصری هم مجهوله گفتن هم ضعیفه پس نگیری حدیث دنبال بهانه بگردن بالاتر بریم قرآن رد کردن اسلام رد کرده یهود یهود صدر اسلام الله میگه یعرفون کم یعرفون ابناهم داخل سوره بقره جای دیگه میاد که میدونه از دن از دن پیش خدا آمده اما حسد من عند ایم اونا حسد کینه و الها میکنن جای دیگه میاد اونا میدونه قرآن همه قرآن قبول نداره می قرآن قرآن خدا نیست قرآن نقد کرده، پیغمبر از سواره با ما بپذیری این کار اهل فن کسی خبره باشه اهل فن باشه اون بیتو تشخیص بده که در چپایی پایی هست نه هر کسی داخل موبایل گرفت و کسی بهش گفت آقا الغاق داخل زینش، آقا نیستین بعد ما بگیری، همین الان کسی اومد اینجا با دلائل ثابت کرد که اینطوری نیست امام رازی رحمت الله علیه مدعی شده بود حکایتی است صحت صبحش الله میدونه داستان دروغ یا دروغه اما نقلی میکنی ما این حکایتی که صحت سوق رو ما نمیدونیم راست دروغش روی خود ناقلش هست اما حکایتی هست امام رازی تفسیر کبیری نوشته که تفسیر کبیر تفسیری است که که تمام دنیا رو به در آورده در برای تفسیر قرآن کریم بنابر عقل عقلانیت منطق فلسفه حدیث به حد قرآن رو حل کرده گذاشته انسان خیلی لذت میبره صفا داره تفسیرش از مطالعه تفسیر خسته نمیشه این قدریه همین داره مطالعه میکنه علمش به حد زیاد وقتی که تاتار و مغول به مناطق حمله کردن کسی اومد بچه هاشو در زمان خودش گریب اونا نکشید پادشاهان مغول اون زمان اینها رو گفتن که ما به بچه های امام راضی نداریم تا اون حد مقام بالایی داشت اینها گفته بود که اگر شیطان بیاد مناظره بکنه بحث بکنه و قوی دارم خدا وجود داره خدا هست خدا هست و با دلال محکم عقلی ثابت بکنم خدا هست ادعا کرد شیطان آمد این سکرات موت شیطان گفت تو خواستی با اون مناظره کنی خدا نیست داخل ذهن وسواس شروع شد دلیل دایم امراضی تو خود ذهن وسواس شد وسواس فهمید که این دلیل من که فلان جمال اشکاله شیطان شروع کرد وسواس گفت هر راضی بگو خدا هست دلیل چیه دلیل آورد. از بینش برد دلیل بعدی پیش کرد از بین رفت دلیل بازی رو پیش کرد از بین رفت 99 تا دلیل رازی برای اثبات وجود الله آورد همه رو رد کرد شیطان نیست شخصیت امام مانند امام رازی هنگام سکرات ما داره میلرزه داره ایمان دست میده ما کیم تا این که شخصی از غیب آواز اومد که رازی بگو رازی بگو که من الله رو بدون دلیل قبول دارم برای الله دلیل نمیخواد الله هست شہ فرا دین بعد بندلی قبول این آوردن فهماندن کار کسی کسی کسی دلیل دلیل دلیل برای اون میگن میگن که که برایش من بیان بازاری جو آقا حدیث چیه حدیثه حدیث چرا میگن ضعیفه گا حدیث ضعیف چرا میگن آقا صحیحه چلوے حدیث صحیح چرا میگن آقا از فلان قرآن از عبارت النصب من استدلال کردن میدونی عبارت میگه میگن اگر اشارت النصب گفتم میدونی چی میگن؟ منطقی بیارم فلسفه بیارم هیچ چی نمیدونی پس این هر جلو که من دارم کل قلب ناس علا قدر عقوله قول حضرت علی رضی الله تعالی عنه به اندازه فهم انسان ها صحبت کنه و انسان مکلل روی نیست که تو به دلیل بیار کسی بفهمه در تشخیص بده حالا من آوردن نگه چشم بله قبول شد وقتی حالا کسی بیاید پیشمان بیاد میگه آه طوریه پیش فلانی میگه آه این راست میگه پیش که نفر میگه آه تو راست میگی چند تا راست این است که خودش خبر نداره خودش خالیه مجبور هر حرفی رو قبول بکنه